So wat ek wil hê jy moet vanaand jouself in indink is dink vir jouself in hierdie hierdie mense soos die priesters wat 'n stelsel in plek gehou het. En wat is die stelsels wat jy in plek hou? Wat is die perspektiewe wat jy as mens miskien aan vashou en die inligting wat jy aan vashou en sê, maar die liefde van God, die genade van God, die tempel en die ontmoeting wat ons met God het is 'n sekere manier. En daar is net sekere mense wat toegang het tot hierdie. En ek wil vir jou vra vanaand om jouself in die klere van 'n priester te sit en te dink wat is die goed wat Jesus kom omgooi in jou lewe. So vanaand wil ek gou eers bietjie iets op die tafel sit in terme van perspektief Wat beteken dit 'n uh, eh, perspektief, 'n manier van kyk, 'n stelsel van waardes en normes? Dis eintlik wat dit beteken. 'n Perspektief is 'n manier hoe jy na die wêreld kyk, 'n manier hoe jy die wêreld benader, 'n manier hoe jy jou geloof benader, um hoe jy jou verhoudings benader. Dit is wat perspektief is, 'n perspektief. Nou is vir my interessant want ek dink ons perspektief word gevorm deur inligting, nê? Nee? As jy nou kan dink 10, 20 jaar terug voor die internet, was mense se perspektiewe maar klein geweest want hulle het hulle het 'n tipe beeld van die wêreld gehad wat baie baie nou was want hulle het nie regtig die inligting gehad om te sê maar miskien is ehm um, geregtigheid in die wêreld equality lyk dalk nie soos wat ons dink nie want hier in Suid-Afrika het ons net deur middel van briewe miskien deur middel van ons wat met ons buurman praat so ons perspektief was baie nou geweest toe kom die internet en ons kry inligting en dit verbreed weer ons perspektief. Maar nou, julle kan nou vir julleself dink wat het Google, Facebook, sosiale media hierdie goeters nou eintlik gedoen aan aan jou perspektief? Ek bedoel jy kan vanaand hier sit en enigiets wat ek vir jou sê, kan jy gaan Google. Uh enige iets wat jy met mense bespreek uh wat in Suid-Amerika sit, ek meen jy kan 'n jy kan 'n boodskap stuur vir iemand in Suid-Amerika en hulle kan binne 3 sekondes vir jou reply op daai boodskap. Dis wat die internet gedoen het aan ons mate van inligting kry. Dit is crazy om te dink dat 20 jaar terug was die wêreld baie baie klein geweest. Nou het ons die verstaan, die persepsie dat die wêreld is groot. Ons kan nou connect met mense baie verder as ons. Maar nou as jy nou kyk hoe vinnig inligting versprei, vat nou die coronavirus. Ek meen ek het hierdie week gelees binne 2 ure, minder as 2 ure, is ons eerste geval van die coronavirus in KwaZulu-Natal. Hy opgetel, News24 het hom gevat, hulle het hom uit daar buite gesit. Ons almal het geweet coronavirus het Suid-Afrika getref. En al die Shakira memes het toe ontstaan en jy weet, it's time for Africa, coronavirus lekker. So binne 2 ure het het het hierdie ding gebom. Die inligting is daar en dit vorm ons persepsie en en of jy nou wil of nie, jy lees dit op Facebook, jy lees dit op Google en jou eerste instink is ook om te sê hier kom moeilikheid. Want dalk sien jy al die negatiewe goed van die koronavirus, maar daar's niks positief van die koronavirus nie, maar jy sien dalk nie dat dit is dis nie 'n siekte wat al so baie mense eers doodgemaak het soos griep nie. Soos daai goeie sien ons nie want die die nuus, die media het ook 'n invloed op ons persepsies, op die manier hoe ons na die wêreld kyk. Ons lees iets oor die koronavirus en dadelik vat ons dit kop toe en ons sê maar hierdie is ons perspektief oor die wêreld. Dis nou wat ons moet doen. Dis nou hoe ons die wêreld moet benader. Want ons kry daai inligting. So die probleem met hierdie is dat as ons inligting so kry en ons inligting vorm ons so, dan maak dit dat ons eintlik in 'n bubbel begin leef. Ons perspektief, ons persepsies raak soos 'n bubbel. En om nou vir julle 'n voorbeeld hiervan te gee is die inligting wat jy kry, die inligting wat jy kies, maak dat jy dink in 'n sekere manier. Nou om vir julle 'n voorbeeld hiervan te gee, my ma en my pa het eintlik in die Kaap groot geword. My nie my pa nie, hy het van Bloemfontein af gekom, hy en my ma het hier ontmoet by Stellenbosch. Um sy was 'n onderwyseres gewees en en toe trek hulle Pretoria toe en my ma het snot en trane gehuil oor die feit dat sy Pretoria toe moes trek. Want vir jare lank in haar lewe het sy geglo as jy in die noorde aankom, gaan jy doodgaan. Pretoria is 'n plek waar jy gaan doodgaan. En daar't mense vir al die tyd gesê by ons skool, maar die standaard van die skole daarbo is substandaard. En nou moet sy trek so intoe. En nou kry sy kinders. En nou gaan ons na hierdie substandaard skole toe. En vir jare lank het sy daai inligting geglo, want dit was die bubbel waarin sy groot geword het. Sy het geglo die sport in haar skool is substandaard. Soveel so dat toe ons 17 was en ons hierdie SA span gemaak het in atletiek, was 75% van die span het gekom uit hoërskool en loop park uit. Soos my pelle gewees, saam met my. En nog steeds het my ma vir my gesê maar eeg, hierdie moet nou groot wees want ek meen Pretoria skole doen nie seker so goed nie. Staan ek al ek soos, "Jy, bubble, breek hom. Dis nie goed nie." So Wat ek vir julle probeer sê is dat die inligting wat jy gevoer word mee kan ook so skadelik wees want dit kan jou bubbel net versterk. En julle sal hierdie ou sal julle dalk nou nie ken nie, maar hy het 'n boek geskryf, The Internet of Us, Michael Patrick Lynch. Hy's 'n filosoof en hy het gesê iets as if we know more but understand less. En wat hy daarmee bedoel het is hy sê die internet het 'n ongelooflike stuk kennis vir ons gebring. Google het ongelooflike goed kom doen met die manier hoe ons die, na die wêreld kyk. Maar dit kan ook so skadelik wees want ons kry die inligting wat ons wil hê en ons weet nie eintlik of dit akuraat is nie. Ons weet nie of dit feitelik korrek is nie. Maar ons vat dit en dit laat ons eintlik minder verstaan want dit versterk ons in ons bubbel. En as julle my nou nie glo nie, ek het al hierdie storie vir julle vertel van Cambridge Analytica en Facebook wat in die 2016 in Amerika 'n bietjie met die elections gemanipuleer het om vir mense te sê Hillary Clinton is 'n terroris en elke keer as jy op Facebook gaan dan sien jy hierdie flashes van Hillary Clinton is 'n terroris, Hillary Clinton is 'n terroris. So hulle hulle wou inligting daar buite sit om jou bubbel te versterk om te sê moenie vir Hillary stem nie. En ek weet nie of julle dit al agtergekom het nie, maar as jy iets gekyk het op Facebook, môre as jy weer gaan kan suggest hulle vir jou sewe ander goed wat in lyn is met wat jy gekyk het. Dit is hoe data analytics werk. Ons wêreld is gebou, tegnologie is gebou om ons bubbles eintlik vir ons te versterk. Sodat ons aanhou dink soos wat ons dink, aanhou glo soos wat ons glo, want wat jy glo, dit gaan jy kry. As ek soek op Facebook heeltyd vir die manier hoe die duiwel my gaan aanval of iets, dan gaan ek elke liewe dag iets kry oor die duiwel wat my aanval. En dit gaan my babbel word, my verstaan word van die wêreld. Nou iets wat ek dink dit moeilik maak in ons samelewing is is nie net dis nie net tegnologie nie. Tot 'n mate is dit is dit soos wat ek nou sê, dis ons ook. Ons het ook hierdie probleem hierdie hierdie meganisme binne ons wat sê dat ons is is baie min geneig om uit ons bubbels uit te klim. Ons is baie min geneig om te sê maar ek gaan verby my bubbel strek en ek gaan bietjie kyk wat daar buite aangaan. Ek gaan nie net feite vat wat ek gegoogel het en dit intrek in my bubbel in nie. Ek gaan ek gaan navorsing doen. Ek gaan gaan kyk wat maak sin en wat maak nie. So ons is ook 'n probleem, die mensdom. Maar dis nie net tegnologie nie. Ons het hierdie hierdie kultuur binne ons wat sê maar ons moet aanhou glo in die goeters wat ons lees. En nou kan jy vir jouself dink in Kaapstad is Durban wil sal hulle baie keer vir, vir julle sê en as julle op Stellenbosch kom sê hulle dit seker ook hoor. Durban wil is 'n bubbel. Jy weet die mense hierso dink in 'n sekere manier. Dan kan net so kan jy gaan sê maar die Parel is ook 'n bubbel. Mense dink in 'n sekere manier. Kaapstad is 'n bubbel. Mense dink in 'n sekere manier. Mense Ons versterk ons bubbels omdat ons as mense uit hierdie kultuur van ons lees net sekere goed, ons kyk net na sekere goed, ons gaan soek net sekere inligting. Nou vanaand wil ek iets op die tafel sit vir julle wat filosofie vir ons gebring het. Is hulle het hierdie met hierdie konsep kom en dit het, vir dekades lank het mense gedink oor hierdie ding, gepraat oor hierdie ding om te sê die manier hoe ons bubbels breek, die manier hoe ons persepsies verander en verby ons bubbels trek is as ons 'n algemene realiteit kan skep. Nou wat 'n algemene realiteit? Dis dis hierdie realiteit wat eintlik vir ons sê dit gaan nie net oor hierdie bubbel waarbinne ek sit nie. Realiteit is groter as dit. En filosowe het vir jare en jare en jare al hieroor gefilosofeer, gesê maar hoe kry mense 'n algemene realiteit in ons wêreld in? En daar's basically drie konsepte wat hulle toe op die tafel kom sit het oor jare en dekades wat hulle gesê het hierdie goeters is die tipe manier wat ons moet begin dink om ons bubbels te breek. En die eerste een daarvan is 'n algemene waarheid. So hulle het gesê as ons as as mensdom algemene waarheid kan kry waarin ons glo, dan sal ons nie meer so leef in bubbels soos wat ons doen nie. En nou net om vir julle te sê, daar was filosowe wat hierdie teengestaan het. Iemand soos wat, en hopelik as jy nie weet wie Pythagoras was nie, moet jy skool toe gaan. Um maar Pythagoras was 'n Griekse filosoof wat gekom het en gesê het die mens is die maatstaf van realiteit. So Pythagoras het gesê daar bestaan nie iets soos algemene waarheid nie. Ons ons is is ons bepaal waarheid. Ek wat Hanno is bepaal my eie waarheid. So Pythagoras het gesê moenie eers moenie eers speel met iets soos algemene waarheid nie. Dit bestaan nie. En ander filosowe het toe gekom en gesê nee. Maar dit is hoekom ons in ons bubbels bly want ons is die maatstaf van wat ons lees, wat ons dink, wat ons glo, wat ons glo is waarheid. Nou wil ek vir jou vra, sit bietjie hier vanaand en dink by jouself. Dit wat jy glo, is is dit jou waarheid of is dit die waarheid van 'n algemene waarheid, 'n waarheid van God, van Christus, die liefde van God? Glo jy in daai algemene waarheid of is jy iemand wat miskien in die kerk sit en sê ek glo in in in God en in die liefde van Jesus, maar ek glo nie die genade van God is vir almal nie. Want dis wat die priesters gedoen het. Hulle het nie geglo in iets soos algemene waarheid nie. Hulle het hulle eie waarheid geskep. Hulle het waarheid geskep om te sê daai mense mag in hierdie ruimte kom en daai mense mag nie. Dit was die waarheid wat hulle gegee het vir mense. En ons het al gesien in ons konteks van ons land hoe seer dit raak as ons dit begin doen, né? Nee? Suid-Afrika is goeie voorbeeld daarvan van wat gebeur as ons vir mense kom en ons sê vir mense maar ons sê die waarheid en ek is die maatstaf van daai waarheid. Ek weier om buite die bubbel te gaan. Dan raak dinge stikkend en seer. Die tweede ding wat hulle op die tafel gesit het en ehm um, ek moet hierdie konsep nou reg sê, is 'n Latynse term saper od. Okay. So 'n Latynse term wat hulle op die tafel gesit het, die filosowe wat hulle gesê het, hierdie term beteken waag om te weet. Dis wat die term beteken. So hulle het gesê 'n tweede manier hoe ons onsself uit ons bubbles uitkry is as ons waag om te weet. Dare to know. Met ander woorde, waag om te weet beteken nie die ding van ons hou nie net vas aan dit wat ons weet nie. Met ander woorde, ek as Hanu sê nie nou vir julle ek het die totale waarheid en ek weet wat alles aangaan en my lewe is perfek en ek weet presies wat God van ons verwag nie. My hele lewe lank moet ek dare to know moet ek myself challenge om te sê miskien kan ek verkeerd wees. Miskien is daar iets buite my bubbel. En die filosoof wat wat hierdie op die tafel kom sit het was die Griekse filosoof um in die 17 en 18de eeu, Immanuel Kant, wat gekom het en gesê het hierdie term, hierdie dare to know is iets wat jou uit jou bubbel uitdruk. Want ons as mense is geneig om net te sê maar ons weet, ons het die waarheid, ons weet wat ons wil hê. Maar hy sê geloof En die manier hoe ons moet kyk na die wêreld is nooit dat ons regtig die antwoord het nie. Ons moet altyd dink daar's iets meer daar buite. En wat hy sê is ons het moeilikheid hiermee want ons as mense glo nie in die moontlikheid dat ons verkeerd kan wees nie. Ons um bou die bubbel so sterk dat ons sê vir mense maar ek is reg. Daar's niks waarmee ek nou verkeerd kan wees nie. Met ander woorde as ek as 'n priester vir mense moet sê maar net sekere mense was in hierdie ruimte toelaatbaar, Daar's nie 'n moontlikheid dat ek verkeerd is nie. Daar's nie 'n moontlikheid dat God se genade groter is as hierdie ruimte wat ek geskep het nie. Maar wat Immanuel Kant ook gesê het, is hy het gesê die moontlikheid dat jou waarheid anders is as as wat jy eintlik wil hê of die moontlikheid dat die waarheid wat jy eintlik moet leef anders is as wat jy wil hê. Met ander woorde dink aan Suid-Afrika 20 jaar terug. Die waarheid wat ons wou gehad het, miskien was was anderste as die waarheid wat eintlik in Suid-Afrika moes wees. En dit is hoekom ons gesukkel het om uit daai bubbel uit te kom. Want ons het vir mense gesê nee, maar daar is nie 'n moontlikheid dat hierdie waar, waar, waarheid anders kan wees as wat ons wil hê nie. So dis die tweede konsep wat hulle op die tafel gesit het. En nou weer eens wil ek vir jou vra Miskien sit jy vanaand hier en en daar's sekere goed in jou kop wat jy net aan vashou. Soos jy sê vir jouself, daar is sekere mense wat God nie liefhet nie. Daar's sekere ruimtes waar God net nie kan wees nie. Het jy al ooit gedink dat daar 'n moontlikheid is dat jy verkeerd is? Het jy al ooit gedink dat daar 'n moontlikheid is dat jy nie weet nie of dat die waarheid van God nie is wat jy wil hê nie? Nou, um ek moet vir julle sê iets wat vir my mooi is van ons kerk tradisie en ek moet dit daar buite sit want dit is vir my ongelooflik mooi van die NG Kerk. En dit is my ongelooflik en ek dink julle kan trots voel dat julle deel is van 'n geloofstradisie soos hierdie. Die NG Kerk het al menigte kere na mense toe gekom en gesê ons was verkeerd. En dink bietjie daaroor. Dink hoe mooi is dit want ons leef daai term uit. Ons sê nie vir mense ons het die totale waarheid en ons weet presies wie God is en wat hy wil hê en daai tipe van ding nie. Somstyds is ons verkeerd. Maar ons deur toe nou buite die babbel. En dis mooi. En die derde ding wat wat hulle op die tafel gesit het is nederigheid. En dis nie so 'n beskeie ding soos vandag ons moet net mooi wees met mekaar tipe ding. Wat wat hulle sê is nederigheid, die filosowe het gesê nederigheid is om jou wêreldbeeld so aanpasbaar te maak dat ander se kennis en ervarings dit kan skuif. Met ander woorde, ek moet nooit so vashou aan my persepsie en my wêreldbeeld en my bubble. Ek moet die moontlikheid kan insien dat een van julle se persepsies my wêreldbeeld kan skuif. Dan sal ek nie vashou aan die bubble waarbinne ek leef nie. Dit is wat dit beteken om nederig te leef met 'n persepsie. So dink bietjie aan daai drie terme. Waar is jy? Waar was die priesters? Want ek dink hulle was mense wat nooit verby hulle bubbels kon kyk nie. Ek dink van die tabernakel af deur tot by die tempel was die priesters die mense gewees wat gesê het ons moet hierdie bubbel sterker bou en ons moet vir die mense hier buite dit voer heeltyd sodat hulle daaraan kan vashou. Want sodra iemand die bubbel begin question, dan is ons in die moeilikheid. En toe kom Jesus en hy gooi die tafels om in hierdie tempel. Want ek dink Jesus het gekom en hy het gesê ek gaan vir julle hierdie algemene realiteit van God kom kom oopbreek. God is nie net in sekere ruimtes nie. God is nie net vir sekere mense nie. God is oral en ek gaan hierdie realiteit vir julle kom oopbreek. En daarom dink ek was Jesus so kwaad toe hy in daai tempel stap. Want toe sien hy hierdie mense wat goed verkoop, geld ruil en sê, "Maar net as julle die sekere regte materiale het, kan julle by God uitkom." Dan sê hy, "Dit is nie wat God doen nie." Dan gooi hy die tafels om. Hy sê dit is mense wat nie verby hulle bubbels kan leef nie. Julle is nie mense wat strek verby die stelsels wat julle in plek gehou gehou het na al vir jare nie. En dit maak hom kwaad, so kwaad dat hy die tafels omkeer. Maar die mooiste vir my en dit is ons teks vir vanaand is Lukas 15 waar Jesus eintlik vir mense sê ons moet verby ons babbels begin kyk. Julle kan saam met my blaai na ons teks van vanaand Lukas 15 vers 11 tot 32. iets wat ek wil hê julle aan moet dink terwyl ons hierdie ongelooflike gelykenis, hierdie storie lees wat Jesus vertel vir vir mense waar priesters teen teen teenwoordig was. Waar hierdie mense daar gestaan het wat die stelsel in plek gehou het wat hulle bubbel sterker gebou het en vir mense gesê het net sekere mense kan in hierdie tempel kom. Net sekere mense kan iets kom offer. Net sekere mense kan God kom beleef. Dan vertel hy hierdie gelykenis vir daai mense. En ons gaan vanaand bietjie kyk hoe mooi hierdie verhaal is wat God of wat Jesus vir, vir hulle vertel het. Julle kan saam met my lees die gelykenis van die verlore seun. Verder het Jesus gesê daar was 'n man wat twee seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê: "Pa, gee my die deel van my besittings wat my toekom." Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna nie het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring eh, deurgebring het, het hy daar het hy daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom en ook hy het begin om gebrek te ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê my pa het wie wie weet hoeveel dagloners en hulle het almal oorgenoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê pa ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet om hels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom: "Pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie." Maar sy pa roep sy werksmense: "Maak gou, bring klere, die beste en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek hom trek vir hom skoene aan. Ek bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier." Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin feesvier. Sy oudste seun was nog in die veld toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die gesingery. Hy roep toe een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord: "U broer het gekom en die pa het die vetgemaakte kalf geslag omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het." toe die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom. Maar hy antwoord: "Kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie. En vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa wat pa se goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom: "Kind, jy is altyd by my en alles wat ek het is ook joune. Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ons het hom teruggekry." Ons lees net tot sover. So hierdie gelykenis, hierdie storie is ongelooflik interessant. Want Jesus is eintlik besig hier om om iets bietjie aan te vat van die perspektiewe van die mense wat voor hom staan. En ek wil dit vir julle wys. Ek wil vir julle wys dat as julle nou moes dink dat hierdie priesters daar staan, die mense daar staan en hulle hoor hierdie storie en Jesus vertel gelykenisse om mense iets te leer van wie God is, die algemene realiteit van wat God vir ons kom wys. En hy begin met die pa. En die pa in die storie is God. Aan die ander wyse hy sê vir hulle hierdie pa is lief vir sy twee kinders. Hy gee vir hulle alles. Alles wat hy kan. Soos wat God met ons maak. En die mense wat daar voor hom staan sou geweet het, hy praat hier van God, van die pa wat sy seuns alles gee. Hierdie pa is is God wat goed is vir ons. En dan praat hy van die seun, die seun wat alles verkeerd doen. Die seun wat al die geld gaan blaas, alles verkeerd doen wat moontlik verkeerd gedoen kan word. En die seun sit daar en en in sy hongersnood en in sy sy sit met sy hande in sy hare sê hy vir homself maar hy sal as 'n slaaf weer kan teruggaan na sy pa toe, 'n dagloner as 'n slaaf. Hy sal as iemand wat kan werk vir sy pa, sal sy pa hom dalk terugvat want hy's so sondig en hy's so verkeerd. God sal hom nie meer wil hê nie. Sy pa sal hom nie meer wil hê nie. En dan kom hy terug. En die interessante storie is dat die pa vergewe hom dadelik en sê sommer vir hom, kom ons gooi sommer 'n partytjie want ek meen jy's terug. Ek het jou behoue teruggekry. Hy omhels hom, hy's so lief vir hom al is hy so sondig en verkeerd. Is die pa nog steeds so lief vir hierdie kind? En nou, hy wou 'n partytjie, maar wat is die interessantste ding ons lees dit altyd mis? Is die ouer broer. Die een wat terugkom en sê nee, eerlikheid, Ek het nou vir jou gewerk soos 'n slaaf. Hy vou sy arms en hy sê, ek het alles vir jou gegee. Ek het jou gevolg soos 'n slaaf jou volg. Maar vir my gee jy niks. Vir hierdie seun wat alles verkeerd doen, gee jy als. En ons vergeet soms dat Jesus is besig om die ouer broers te vergelyk met hierdie ouens. Jesus is besig om te sê almal van ons wat vanaand hier sit, wat mense uitsluit, ons arms vou en sê ons bubbels is die bubbels. Ons waarheid is die waarheid, ons perspektief is die perspektief. Is besig om soos die ouer broer op te tree wat ons arms vou. Want hy sê eintlik vir ons dat selfs daai een skaap wat verlore is, selfs daai een broer wat alles verkeerd gedoen het, selfs daai moordenaar wat in die tronk sit, is ook by die partytjie. En dit is die kruks van daai storie is Jesus is besig om te sê almal van julle is by die partytjie. Die ouer broer, die een wat sleg optree, die ene wat sondig is en teruggekom het, almal is by die partytjie. Selfs die dagloners, die slawe, die mense wat in diens is van hierdie pa, is by die partytjie. Dit hang af hoe jy die partytjie benader. Almal is daar. Maar ons kan kies om soos die ouer broer op te tree en te sê daai mense hoort nie hier nie daai mense is nie deel van my perspektief en my waarheid en hoe ek God se liefde sien nie. En daarom kan hulle nie hier wees nie. En vanaand wil ek vir jou vra, is jy die jonger broer wat besef dat geen om hoe stikkend gebroken en sondig jy is nie, God hardloop om jou te kom omhels. Want dit is die stelsel wat hy probeer breek het met hierdie priesters. Geen om of jy 'n slaaf was wat in die buitehof van die tempel gestaan het nie, God hardloop om jou te kom omhels en jou te vat na die allerheiligste toe? Of is jy die ouer broer of die priester wat staan met sy arms gevou en sê daai waarheid is nie die waarheid wat ek wil hê nie. Ek wil nie sê dat daai mense by die skool of daai mense by my werk wat so optree is deel van God se genade nie. Ek weier. Ek weier om die waarheid, 'n algemene waarheid te glo. Ek glo eerder my waarheid, my bubbel, hoe ek groot geword het. Daarom het ek begin om deur eh, om vir julle iets te vertel van perspektief. Want ek dink vanaand soos jy hier sit, kan jy vir jouself vra, is jy iemand wat glo in die algemene waarheid van wie God is? Want as jy glo in God se liefde, moet jy kan glo dit is vir almal. As jy glo in 'n eh, waarheid wat buite jou bubbel strek en jy actually vir jouself kan sê maar die moontlikheid bestaan dat ek verkeerd kan wees sal jy nooit iemand uitsluit soos hierdie ouens gemaak het nie. Jy kan nie. Want jy sal altyd die ding binne jou hou daar is dalk altyd 'n bietjie sonde in almal van ons. En ek wees ek om te sê jy is verkeerd of ek is reg. En jy sal so nederig wees dat jy vir jouself sê ander mense se ervarings en se perspektief kan my soms skuyf. God word beleef op verskillende ruimtes en op verskillende plekke en daai goed behoort ons te kan skuyf. Of sit jy nog vanaand hier en sê vir jouself ek gaan nie skuif nie. Ek glo in wat ek glo. Ek weier om anders te dink oor wie God is. Hoe oop is jy om jouself binne jouself die tafels om te keer? Dis wat ek vanaand vir jou vra. Hoe oop is jy om die stelsels wat jy in plek hou wat jou bubbel versterk wat wat jou in 'n sekere manier laat dink en glo en doen en miskien ander mense seermaak in die proses? Hoe oop is jy om daai tafel om te gooi vanaand en te sê ek gee hierdie op? Want ek is oop om te verander. Ek is oop om te sê God is groter as my babbel. Hoe oop is jy om by die skool, by jou werk, in jou verhoudings en jou eksterne omgewing te kom en te sê daai is mense wat 'n babbel versterk en ek moet die tafel gaan omgooi. Ek moet gaan sê hierdie werk nie want God se genade en liefde word nie algemeen versprei tussen in hierdie ruimte nie. Ek moet die tafel omkeer. So ek daag jou uit vanaand in jou omgewings buite jou beheer, miskien jou eksterne omgewings gaan gooi die tafel om. Ek daag jou uit om jou perspektiewe te challenge en vir jouself te sê, miskien is van die goed wat ek geleer het en glo is deel van my bubble en ek moet die tafel omkeer. Want dit moet my help om anders te dink, God anders te sien. Dit is soos ons laasweek vir mekaar gesê het om geloof te hê sonder voorwaardes is oop geloof om geloof te hê om die, na die tafel toe te kom eintlik om te sê dat eh, daar's nie goed wat ek kan nie. Ek's nie soos die priesters wat ruimtes vashou en sekere kennis en verstand het en sê maar ander mense is uitgesluit en ander mense is in nie. Daar's nie sulke voorwaardes nie. Keer die tafel om. Laaste ding wat ek het wil sê oor die priesters. As ek dink ons ons sukkel om om weg te kom van hierdie mentaliteit af nog vandag. As ons vir mense sê, "Maar ek gaan jou siel vir jou red of ek gaan jou help om die genade van God te ontvang," dan sê ons eintlik, "Ek is die priester. Ek weet. Ek weet wat God se genade behels. Ek weet wat die Bybel is. Ek het die regte waarheid vir jou." Jesus het kom sê, "Niemand van ons het dit nie. Almal het dit." Die waar, die waarheid van God is oral reg rondom ons. Jy moet net die tafel omgooi. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanaand die realiteit kan besef. Die realiteit kan besef dat U in elkeen van ons is en om elkeen van ons is. Dat ons kan besef dat U is selfs vir die moordenaars in die tronke. Dat U is selfs vir die verlore seuns wat verkeerd optree in U oë. U genade strek selfs verder as ons wat ons arms vou soms net na mense kyk en sê maar hulle hoort nie. U genade, u liefde is groter as dit. En Here, ek bid vanaand dat ons oop sal wees om die tafel te kom omgooi soos wat u het. Waar ons beleef hoe sisteme mense inperk, waar ons beleef dat sisteme mense verhoed om by u uit te kom, selfs ons eie sisteme en ons perspektiewe en in ons kop en die inligting wat ons lees dat ons verder strek as ons bubbels dat ons u beleef buite in die realiteit wat ons mee groot geword het miskien. Here, die gebed van my hart is is dat ons oop geloof sal hê. Nie soos die priesters sal wees wat sisteme in plek kom hou het nie, maar geken word as generasies wat sisteme kom afbreek het, tafels kom omgooi het om u liefde en genade 'n werklikheid te maak oral waar ons beweeg. Ons bid dit in U naam. Amen.